Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի ներկայացուցիչ Զինա Գասյանն ասում է, որ նախագծի համաձայն ցանկում նշված ապրանքատեսակը վաճառվում է կտրոնում նշված չափով եւ ժամկետներում, բայց կան որոշ բացառություններ փետրվարի 18-ից տրված կտրոններում։ Որոնցում նշված ապրանքատեսակը անկախ կտրոնում նշված ժամկետների կարող է վաճառվել մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 10-ը, որովհետեւ մինչեւ այդ տրամադրված կտրոններով նախատեսված ապրանքատեսակների ձեր վերաբերման համար քաղաքացիները խնդրի առաջ չէին կանգնել։ Խոսքը մասնավորապես Միրգ Բանջարեղենի մատակարարումների մասին է, որով էլ պայմանավորված նախագծով նախատեսվում է երկարաձգեր Միրգ Բանջարեղենի գնման համար բաժանված կտրոնների վերջնաժամկետը։ Փոփոխությունները մասնագետի խոսքով ուժի մեջ կմտնեն որոշման նախագիծը հաստատելուց հետո։ Խնդրին անդրադարձել էր նաև պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը նշելով, որ առաջին անհրաժեշտության մի խումբ բարենային ապրանքներ սպառողներին շարունակվում են տրամադրվել կտրոնային համակարգով, որոնք քաղաքացիներին բաժանվել էին դեռևս 2023 թվականի փետրվարի տարին առանց հաշվի առնելով Գառնանացանի կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալը։ Առաջնահերթությունը տրվել է Գառնանացանին, այդ պատճառով էլ երբեմն արձանագրվում են բանջարեղենի պակասորթի դեպքեր։ Արցախի հանրապետությունում կտրոնային համակարգը գործում է հունվարի 20-ից։ Այն ներդրվել է շրջափակման հետևանքով Արցախում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների դեֆիցիտի հետ կապված խնդիրները լուծելու նպատակով։ Զինագասյանն ասում է, որ կտրոնային համակարգն արդարացրել է իրեն, նպաստելով առաջացած խնդիրների կարգավորմանը։ Հավան բնականաբար փաստ եմ, որ արդարացրել է, առաջին փուլում հաջողվել է կարգավորել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համաչափաշխումը, կանխվել են խոճապային տրամադրությունները, խանութները խուսափել են որոշակիորեն հերթերից եւ մարդիկ առանց հերթեր կանգնելու հնարավորություն են ունեցել իրենց համար նախատեսված ապրանքատեսական հանգիստ վերցնելու։ Կտրոնային համակարգը սակայն բավարար չափով շուկայում առաջացած խնդիրները չեր լուծում։ Տնտեսվարողները զարտուղի ճանապարներով ապրանք էին ձեռք բերում վաճառքի համար, ինչը դրանց դեֆիցիտի պայմաններում առաջարկի պահանջարկի սկզբունքով անվերահսկելի է դարձնում գնագոյացումը։ Կառավարությունը ստիպված եղավ նախաձեռնել գնագոյացման վերահսկման միջոցառումներ։ Այն արդեն ուժի մեջ է մտել։ Երեկվանից մեկնարկել են ապրանքների մանրածախ վաճառքի գների վերահսկողական դիտարկումները, ինչպես Ստեփանակերտ Ստեփանակերտում, այնպես էլ շրջաններում եւ արդեն տեսչական մարմնի կողմից հարուցվել է 5 վարչական վարույթ։ Այս մասին ցանուցել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ վերահսկողական դիտարկումները կրելու են ամենօրյա բնույթ, իսկ խախտում թույլ տված տնտեսվարող սուբյեկտները ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Ըստ ընդունված կարգի գնագոյացման վերահսկողությունը իրականացվելու է պետական 3 մարմնի համագործակցությամբ։ Բողոքների դեպքում անելիքները քննարկել քննարկվելու եւ բարձաբանվելու են արդյունքների մասին տեղեկացնելով հանրությանը։ Նաեւ գոյություն ունի դիտանցում իրականացնող աշխատակիցների տվյալների միասնական հարթակ, որն օպերատիվ գործելու հնարավորություն է տալիս։ Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովից Լիլիթ Սարգսյանն է մանրամասներ հայտնում։ Ամենօրյա բարբերականությամբ շրջայցեր են իրականացվում հանձնաժողովի հարկային մարմնի եւ կոմիտեի կողմից առևտրային օբյեկտների ցանկերին համապատասխան հարկային մարմինը շրջկենտրոններում շրջվարչակազմերը ներգրավելով համայնքների ղեկավարներին համայնքներում։ Նախքան ապրանքների մանրաձախ վաճառք իրականացնելը տնտեսվարող սուբյեկտներն իրացման գները նախապես պետք է համաձայնեցնեն հանձնաժողովի հետ էլեկտրոնային փոստի կամ համապատասխան էլեկտրոնային հավելվածի WhatsApp միջոցով կամ անձամբ հանձնաժողով ներկանալով։ Հայտը ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում հանձնաժողովը հաշվի առնելով տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ներկայացված ապրանքատեսակները, տնտեսագիտական վերլուծության հիման վրա դրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանում է մանրածախ իրացման ամենաբարձր թույլատրելի գինը։ Հայտի ստորագրված եւ կնքված տարբերակի պատճեն տրամադրվում է տնտեսվարող սուբյեկտին առևտրի օբյեկտում հաճախորդների համար տեսանելի վայրում փակցնելու նպատակով։ Տնտեսվարող սուբյեկտները պարտավոր են ապրանքների վաճառքն իրականացնել բացառապես հանձնաժողովի կողմից հաստատված ամենաբարձր թույլատրելի գնի սահմաններում։ Նշված սահմանաչափից առավել բարձր գնի կիրառումը ենթակա է պատասխանատվության Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Կառավարության կողմից նախաձեռնած այս երկու համակարգերն իրար հետ հակասության մեջ չեն արդյոք, որքանով է համադրելի կառավարության այս որոշումը կտրոնային համակարգի հետ։ Այս որոշմանը զուգահեռ կշարունակի գործել կտրոնային համակարգը թե ոչ, եթե այո, ապա երբ պիտի տրամադրվեն նոր կտրոնները։ Զինագասյանն է պարզաբանում։ Բնակոյացման վերահսկման նոր միջոցառումների կիրառումը Արցախի Հանրապետության բնակարանային կոմիտեի գործառույթներից դուրս է։ Դրանով կոմիտեն չի զբաղվում։ Նոր կտրոնների տրամադրման վերաբերյալ այս պահին հաստատված կառավարության որոշում չունենք, իսկ լինելու պարագայում հավանաբար լրացիչ կհայտարար Միջդեռ խնդիրները շրջափակման հետևանքով առաջացած Պարենի ու առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների հետ կապված շարունակում են տեղ գտնել մեր իրականությունում, ինչպես Ստեփանակերտում, այնպես էլ համայնքներում բողոքներ են արձանագրվում այն մասին, որ տրամադրված կտրոններն օգտագործել չեն կարողանում, իսկ գները շարունակում են մնալ կայուն բարձր։ Կառավարությունը հորդորում է խնդիրների արձանագրման դեպքում զանգել թեժգից, կնպաստի քաղաքացու զանգը խնդիրների լուծմանը, թե ընդամենը նյութ կապահովի սոցցանցային նոր քննարկումների համար։ Սրբ Հովիվ Իվանյան, Արցախ լրատվական։